egun uh, gardavu delakoan egon ondoren uh, presondegiratuak izan ziren. Joan den hastean hausia izan da, eta abokatek, beren abokatek, galegin zuten, uh, galegin zuten epe bat, defentsa antolatzeko, hori uh, esku, eskubide osoz lortzen da, baina nere galegin zuten, uh, E, ez, da, ez daite zen joan presondegirat, baina net sozialan lafanzelakoak uh, arditzen beren uh, foie batetan eta babes ditzan. Eta hor uh, ez estatua izan zaie eta beraz presondegian dira oino eta hausia martxuaren sortzian iraganen da. Eran nahi baita uh, datoren ostegunean. Hori da kontekstua, baina funtsesko arazoa da gaur egun euh, frantses estadoan eta departamendu hortan ere anitzei ez estatua zaiela minoritatea. Eran nahi baita uh, departamenduak ez diela onartzen hemezortzi urte pekoak direla. Eta problema bada eta haian eh, ikusi den bezala, hiadanik, presumpzioa da ez direla adintikikoak, baina eh, emesortzi urte bederen badutela. Eta hori legalki ez da onargarria. Eh, eh, legeak ez hori raiten, bada kuadro juridiko bat raiten duena, badela un presumpzio de minorite eta ez dela hoi frogatzea beraz minoreak edo adintikikoak dira, baina podere publikoak edo dituzte, lo ministeri za publikoak behar duela frogatu. Eta epaituak izan dira joan den ostegunean, eh, funtsa ikusi da, jadanik epaitua hausia iragain baino lehen, entzun dugu proguradoren hitzetan erraiten, hoiek eh, erraiten zuen bezala gaizki egileak dira, eh, eta gainera adintxikikoak ez dira. Nolaz erraiten, ma, major erraiten zuen. Baina nola erraiten alden hori frogatu gabe, hori dena, eh, oierida afrogatzea ez direla adintikikoak. Prokuradoreak du eh, justifikatu behar bere irabakia iranez eh, bat paper falsoak dituztela eta bi ez direla adintikikoak. Eta ez da horrela gertatzen kasu guzietan kasik. Vincent Fage abokatada bi gine bat defendatzen du. Nous, nous avions demandé au tribunal correctionnel de Bayonne que des mesures complémentaires euh, soient ordonnées à la Pour déterminer leur âge et donc leur minorité. mantendu dugu bi gazteak auzipetzen dituen ministeritza publikoari zela eta ez gure bezeroei frogatzea adin txikikoak zirela. Fuse par euh, ez da onartua izan hausitegiaren gandik, eta gainera, jakinik ez zutela beste kondenaziorik aien zigor bilduma utxazela, hausitegiak, ala ere, anarteko erretentzio zentro batean txartu euh, ditu, dei egin dugu De nous sommes en attente d'une date d'audience et l'affaire va être rappelée devant euh, le tribunal correctionnel de Bayonne jeudi.